Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij. Kemi nderin t'ju prezentojmë këtë material që është përgaditur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allahu subhanahu wa taala Kanë pas prej veprave të tyne, prej çështjeve në të cilat ka ardhë Islami, e i ka kundërshtu ato zhveshja, zhveshja e trupit dhe janë krenu me këtë dhe zhveshjen e kanë bo haptas nuk është diçka e re kjo të cilën thonë disa intelektualë emancipim e civilizim, ku di se çka, këto janë xhahilijete keni kujdes Njerëz të cilët zhveshen nuk janë njerëz të emancipuar, as njerëz intelektualë, apo gratë intelektuale të emancipuara. Këto janë terme me të cilat do, dojnë t'i mashtrojnë bijtë e muslimanëve. Nuk i thuhet kafirit edhe munafikut zotri. Dhe kjo i mashtron muslimanët kur thirren komunistat të cilët asnjëherë s'falin namaz, asnjëherë s'i bëjnë sexhde Allahut, asnjëherë s'i bijnë ruku Allahut subhanahu wa taala, asnjëherë s'e kanë çelë derën e xhamisë, Pastaj populli thotë Zotri Filan, Zotri Filani Edhe njerëzit mashtrohen pas këtyre emrave, pas këtyre titujve Tu mendu se këta njerëz janë njerëz lartë Wallahi këta njerëz nuk peshojnë te Allahu Subhanahu Wa Taala As sa një krimb i lisit Ngase s'ka mundësi me peshu te Allahu njeriu Nëse nuk i ban sexhde Allahut Subhanahu Wa Taala i ka kundërshtue pasuesit e xhahilijetit. Siç e dini, se koka e xhahilijetit është shirku dhe kufri, dhe gjithë ata të cilët e pasojnë shirkun ose kufrin, janë injoranta. Xhahil do të thotë injorant. Andaj, këto janë terme islame të cilat kanë ardhë në Kuran.